السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قول المؤلف رفقه الله تعالى في كتابه عمدة المرأة سمى رحمه وفقه الله عن أم ولد أولا الحديث السادس عشر الحديث السادس عشر إن حديث يقوم نستة كن يهيش كتابه <coughs> أسمى كن يعنواني la takshifi an qadamaiki usikashifu nyayo zako za miguu au saqaiki ama muundi wako usiukashifu bihujjati najasati al-ardh kwa hoja kwamba ati kuna najisi kwenye ardhi ndio upande nguo yako watu waone miguu yako au muundi wako إنه كيتوا أو عنوان حديث ثم ذكر حديث مسلمة سما عن أم ولد لإبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أم ولد واك يعني ني مماك موانه أمباي أصلياك الكون امتوما متو أكشكو زليوا أكيم زليا ولمتوما واكي كم زليا basi huitwa ummu walad haiti tena mtumwa sheria imempa cheo kidogo madamu alikuzalia mtoto أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هو أم ولد الموليزة أم سلمة مك ومتومي عليه الصلاة والسلام فقالت كمنبيا إني امرأة mimi ni mwanamke utwilu dhaili narefusha nguo yangu kwa chini yani huwa yagogota huwa yagogota dhail ni ule mkia wa nyuma wa ile nguo wa amshi fil makani alqadir na natembea kwenye ardhi ambayo kwamba ina ina najisi ina najisi فقالت أم سلمة أم سلمة رضي الله عنها كمنبيا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سيممتوم صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده iyo sehemu yako ya nguo chini itakayo kugusa najisi kagogota najisi yutahiruhu ma baadahu itatohirishwa na hiyo ardhi safi ikigogotwa hiyo nguo kwenye ardhi safi maana yake ardhi yote haiwezi kuwa najisi yote tuko sehemu fulani tuko na najisi mwanamke ikipita ile nguo yake chini itabeba ile najisi akitembea kwenye ardhi safi kikangurika tena chini itasafisha ule uchafu uliobeba kwenye au ile najisi iliyobeba kwenye ile ardhi najisi kwa hivyo akamwambia yani haina neno wewe haina usishtuke ati nguo yako itaingia najisi kwa chini itachafuka haina shida ikipambana na ardhi safi ikigogota itasafisha ule uchafu au ile najisi iliyokota nguo yako kwenye ardhi ile chafu nikana kwamba Ummu Salama naye alimuuliza Mtume SAW hali hii naye akamjibu hivyo na ndio maana Ummu Salama akamjibu huyu mwanamke jambo hilo hapo ho na hii inaonyesha namna gani Uislamu hamu ya kumuhifadhi mwanamke na kumsitiri mwanamke ili kiongo chake hata kimoja kisionekane nje ukitazama ya hadithi utaona al-asl tumeamrishwa kukimbia najisi tumeamrishwa kuiepuka na kuikimbia najisi bila shaka lakini katika hali hii lao itapelekea kwamba wewe kuikimbia najisi isikuingie ndio ukashifike kiungo chako basi sharia ya kwambia afadhali ubebe najisi kwenye nguo lakini mguu wako usionekane afadhali ubebe najisi kwenye nguo maana najisi huoshwa najisi huoshwa kenda nyumbani utaosha au kama ishakangura na ardhi nyingine safi itakangura ikatolewa sawa lakini kivovote tu mwanamke asivute nguo yake juu akaonekanwa nyayo yake au akaonekanwa muundi wake bihujjati kwamba kwenye ardhi kuna najisi yani hiyo si hoja hiyo si hoja kwa hivyo si dharura kwa mwanamke kuinua nguo yake juu ati sababu ni kwamba aogopa kukanyaga najisi hiyo si sababu ya kisheria inayomruhusu yeye kuweka wazi au kuinua mguu wake uonekane ati hoja yake ni kwamba iwekimbia asikanyage najisi kwa hivyo udhuru huo sharia umeujibu umeufunga kwa hivyo anayeinusha miguu katika wanawake sahihi atatuambia ana udhuru gani maana yake udhuru ni uchafu ushaambiwa uache ichafuke iwache iwache ichafuke sasa lilobakia nini mbona wainua atatuambia yeye mwenyewe ana malengo gani ana malengo gani lakini kama malengo ni kwamba yakimbia uchafu ni urongo hiyo sio sababu ya yeye kukashifu mguu wake afadhali abebe uchafu ule maana uchafu huoshwa kisha haina taabu gani na nyumbani utaifongo ya kushfi lakini haina haja uonekanwe mguu wako makosa moja kwa moja akhrajahu Abu Daud والترمذي حديث من بكي امام داود والترمذي قوله البسيمة في حديثي أطيل ذيلي أطيل ذيلي سما إن امرأة أطيل ذيلي ايش معنى أطيل ذيلي أطيل ذيلي الذيل الذيل هو الطرف الأسفل من الثوب ننتا يشيني ينقوه يتذيل ni nta ya chini ya nguo ile nguo iliyozidi ya buruta chini hiyo huitwa dhail huitwa dhail sasa dhail ya mwanamke ilikuwa ndefu mpaka yagogota chini ndo maana yake ndo maana utilu dhaili qawluhu alqadhir ay an-najasa najisi alqadhir an na vile vile alqadhir huja kwa maana pia ya uchafu huja kwa maana pia ya uchafu zote mbili ima ni uchafu au iwe najisi ikiwa najisi yenyewe pia umeambiwa usiinue nguo kifu kama tu ni uchafu wa kawaida si najisi la shaka mimbabi aula bila shaka mimbabi aula kwa hivyo hakuna kuinua buibui lako ati kwa sababu kuna uchafu chini au kwa sababu kuna najisi chini wewe buruta hiyo najisi alafu ukianza kutembea kwenye ardhi safi itakwangura ile buibui lako litakuangura na ile ardhi safi mpaka ile najisi yote itatoka hadha hii ndio inavyotakana kisheria hii ndio inavyotakana kisheria في هذا الحديث فوائد في حديث كنا فوائد كذا منها أولا كتك فايدة حديثي الحديث دليل في حديث دليل على أن المرأة kwamba mwanamke تستر قدميه نواجب أستيري نيايوزاك أو ميقوياكي إذا خرج أكتوك حديث دليل على أن المرأة كما منامك تستر قدميه نواجب أستيري نيوزاك زميقو إذا خرج أكتوك ويوهيو ني ni amri kutokana kwenye hii hadithi iliyo wazi ni amri kwenye hadithi iliyo wazi ثانيا katika faida ya hadithi katika faida ya hadithi wafihi annaha tasturu qadamaihi ni wajib kwa mwanamke kustiri miguu yake au nyayo zake mbili qadamaiha nyayo zake mbili walau adda dhalika ila tanjisi thawb hata kama itapelekea kunajisika nguo yake na inajisiki wacha iwe naji, ibebe najisi lakini asikashifu nyayo zake za miguu akaonekanwa na wanaume hadha haram wala yajuz lidhalik hadithi imekataza mwanamke kunyanyua nguo yake walau adda dhalik hata kama itapelekea ila tanjisi thawb kunajisika nguo yake yani afadhali inajisike maana kisha taiosha shfi au ardhi ardhi kavu kipambana nayo kikwangura wayatosha tu waendelea na shughuli zako wala la haraja fi hada ثالثا katika faida za hadithi وفيه أنه إذا تزاحم مفسدتان حديث دليل يكونيشا إذا تزاحم مفسدتان zikigongana mafsada mbili zikagongana mafsada mbili yurtakabu akhaffuhuma huparagwa ile mafsada khafif ikaepukwa ile ambayo ni nzito zaidi hii ni kaida ya kifiki maarufu idha tazahama mafsadatani hadithi dalili ya kuonesha ikigongana mafsada mbili yani we uko katika hali ambayo kwamba ni lazima uparage mafsada moja au nyingine hakuna maslaha ni mafsada tupu yani uko katika hali ambayo kwamba uchaguo litakuwa ni mafsada sasa sharia yakwambia ikifikia kwenye hali hiyo ambayo kwamba jambo lolote ukichagua ni mafsada basi tafuta lile lenye mafsada machache kuliko lile lenye mafsada kubwa hivi ndio sharia inavyokutaka ufanye twende kwenye hadithi yetu mwanamke hapa atakuwa kwa ina mafsada mbili amesimama mwanamke huyu baina ya mafsada mbili ni imma ajiingize kwenye najisi aingize nguo yake kwenye najisi na hii ni mafsada na haitakikani bila shaka au ni imma akashifu mguu wake mwanaume amuone iko kwenye nini mafsada mbili ni imma akanyage najisi hiyo ni mafsada nguo yake ivurute najisi ni mafsada bila shaka au ainue nguo juu nguo isiguse najisi lakini wanaume waone miguu yake zote mbili ni mafsada sasa sharia yakwambia fanya ile ambayo kama mafsada yake ni hafifu nayo ni ipi ni kukanyaga najisi kwa sababu utakuwa nyumbani utaiosha hakuna hakuna hakuna shida yote lakini utakapokunyanyua mguu hii mafsada yake ni kubwa wewe utajikashifu aura yako kwa sababu miguu ya mwanamke ni aura utakuwa umeinua aura yako nje mwanamume amekuona umesababisha fitna kwenye shahwa kwenye moyo wa mwanamume umshawishi aanze kutafuta aanze mambo mengi kutokea balaya nyingi ndio sharia ikakwambia paraga ile mafsada ndogo ambao ni ukanyaje ile najisi kwa nguo yako thumma baada dhalika ikivurutwa na ardhi nyingine itakauka najisi itaondoka au kama ikukauka nyumbani utaiosha mafi kwa hiyo hii ni kaida muhimu sana lazima tufahamiane na watu wengi hukosa kupima hii jambo na wallahi ukikosa kuelewa hii kaida utakwenda kufanya makubwa zaidi mfano huo nitapa mfano wa pili ulama husema هذا يذكره أهل العلم حتى ابن القيم ذكر هذا ابن قدامة في المغني ذكر هذا ametaja hali mwanamke lau itafika wakati wa sala na hana udhu ni lazima atawadhe na hakuna stara yuko mbele ya wanaume ajnabii haepukiki hiyo sehemu na ni lazima atawadhe kwa sababu ya kuswali akiinua nguo yake kitaka kutawadha ataonekana mafsada lesi kadhalik akiswali bila kutawadha ni mafsada ni mafsada sasa ulama wasema nini ulama wasema atayammam mwanamke atumie mchanga kwa nini kwa sababu katika kukutayammam na mchanga mwanamke atakashifu viungo viwili tu kichanga cha mkono na uso basi kwenye kutawadha atakashifu nyele akashifu uso pengine na shingo na mkono mpaka kwenye kiwi zote zitaonekana na naume lidhalika ulama mwambia mwanamke akifikia kwenye hali hini awache kutawadha kwa maji atayammam limadha liannahu wujida alfusaq wako mafasiki hapo na watakuondoka pengine ameombea ondokeni nitakutawala hawataki wewe bwana ukitaka tawala utaki shore yako jifanye na haya haya sana jifanye wanawake siku hizi mna haya sana wako wanaume mafasiki kama hao sasa haambiwi mwanamke atoe hijabu yake atawadhi apate kuonekana la hapa ambiwa atayammam sharia imemuondoshea udhu atumie mchanga na mchanga ni kupiga ardhi kupangusa mchanga mkono na uso itakuwa ngaa imeonekana viungo vichache ambao kwamba si vingi na ni mafsada kuonekana uso na vitanga vya mkono pia ni mafsada lakini kuonekana viungo kwa udhuu ni vingi kuliko kuonekana kwa tayammum ndio maana sharia ikamwambia atayammam katika hali hii akiogopa kusumbuliwa na wanaume asitoe hijabu yake aangushe udhu na atumie mchanga na hii ni kaida kwenye mambo mingi ya sharia yanaingia haingii kwenye masala udhu tu na masala haya na kila kwenye majali akifikiwa mwanamke katika hali ni imma jikashifu au aparage mafsada mengine madogo lazima aparage yale madogo asijikashifu ifa yake na sitra yake na heshima yake na yote haya uislamu anafanya hivi kwa nini uislamu waenda mbio kumfinika na kumsitiri mwanamke na mwanamke iwenda mbio kujikashifu na kujiweka wazi angalieni maajabu hii dini ni dini subhanallah ni dini iliyobeba uzuri kwenye kila upande wale ambao kwamba sharia wawaendea mbio kuwafinika wao wenyewe waenda mbio kujeka wazi hadha alajab ajabu ambayo kwamba iko lidhalika mwanadamu fitra yake ikisha kuharibika wallahi huwa hana maana afadhali hayawani ule bahima tulanama amekuwa ni bora kumliko yeye ukikosa fitra yako aliyokuumba Allah na Allah subhanahu wa ta'ala hakuumba fitra ya mwanamke kutangamana na mwanamume kabisa ambao hausiani na hii hata kifitra kimaumbile ya mwanamke utakuta hakubali kabla ya sharia kimaumbile utamkuta mwanamke mwenye haya yake bila ya dini yuwaka mbali na alwaba lakini ukikuta sahihi hali ilivyo utakuta mwanamume ndio hufanya bidii asionekane na mwanamke sahi mwanamume hufanya bidii kila aina kukimbia na kutoonekana na mwanamke mambo yamekuwa عكس اللهم إلا القليل النادر الحمد لله الخير lakini ni wachache wale ambao kama wanafahamu kujistiri sawa sawa wakitoka rabi'an katika faida ya hadithi katika faida ya hadithi <coughs> وفيه أن الأرض يطهر بعضها بعضا وفيه أن الأرض حديث يونيشا kwamba ardhi yutahhiru ba'daha ba'dha baadhi yake huitahirisha nyingine ardhi ikikuchafua ardhi nyingine itakusafisha sipate tabu kwa hivyo ardhi ni kitu ambacho kwamba ukibeba najisi kwenye ardhi ardhi nyingine mbele ambayo haina najisi ikikangura nguo yako itasafishika kwa hiyo mwanamke hana haja tena ya kupanda nguo yake wala kuinusha nguo yake acha kwa sababu miguu yake au buibui lake la shika uchafu liwate lishike uchafu alafu ardhi inakuja mbele kavu itasafisha kama haikusafishika liko maji maji ukifika nyumbani utaosha na maji safi osha na maji aniki. hapo hiyo ndio wajibu kwa mwanamke akufanye khamisan faida ya tano فايدة تانو كتك فايدة حديث وفيه أن طهارة الأرض ليس كطهارة الماء وفيه أن طهارة الأرض كطهريشوا غوياكو كو أرضي ليس كطهارة الماء سيكما كطهريشوا كماجي كنيني لأن النبي صلى الله عليه وسلم خفف في شأن الأرض وسباب متوم صلى الله عليه وسلم أمخففيش kwenye طهارة الأرض lakini kwenye tahara ya maji hakukafifisha ni lazima najisi yote iondoke lidhalik mwanamke akitoka na buibui sasa hivi akabeba najisi barabarani ile ardhi ya mbele kikangura buibui yake tu yajuzu aende asalie naye wala sioshe bishart bora buibui lake likauke tu igogote kwenye ardhi kavu igogote mpaka ikauka kisha kauka tu <coughs> halazimishi kwenda kulifua buibui anaweza kusalia nalo moja kwa moja anaweza kusalia nalo hata kama kutabakia athari athari kidogo na jisi lakini sharia imepuza hiyo imepuza na imesamehe ikibakia kidogo sharia huhusamehe mambo kama haya madogo madogo lakini ikiwa buibui liko rot liko maji maji na jisi mbichi bado hapo ndo sasa utaiosha kwa hivyo fi tafsil kuna tafsiri tutaangalia lile buibui lako baada ya kugogotwa na ardhi bado liko maji maji au ni kavu ikiwa ni kavu hata kama rangi ya najisi iona madamu ni kavu خلاص intaha na sharia imesamehe iliyobakia lakini ikiwa bado kuna unyevu unyevu basi hapo sasa ndio talazimikana ulioshe kwa sababu ina maana ardhi haikusafisha hiyo maana yake hadha hu lidhalika tahara ya ardhi imekhafifishwa hata ikibakia athari ndogo haina neno insha Allah taala bidalil bidalil mtume sallallahu alaihi wasallam alisema akija mmoja wenu msikitini falyanzur fina alayhi aangalie kiatu chake kama amekanyaga najisi falyadluk bihi al-ard ikiwa ameona najisi asugue mguu wake kwenye ardhi kile kiatu asugua kwenye ardhi thumma liyusalli biha kisha asali nazo bila kuzivua alis kadhalik hadith sahih maruf sasa ukija msikitini hapa ukikanyaga najisi pale mathalan ukasugua mguu wako na ardhi ile najisi itatoka yote itatoka yote lazima itabakia kitu lazima lakini mtume asema swali nazo usizivue madamu ushasugua mguu wako na ardhi kwa nini nasema hivi kwa sababu sharia imehafifisha kidogo kidogo ile kidogo iliyobakia imehafifisha kwa sababu tahara ya ardhi si kama tahara na maji ingelikuwa viatu vako umeambiwa ukavioshe basi ni lazima sasa ile najisi yote iondoke kama ni maji lakini tahara nyingine ya ardhi na mchanga tahara hii sharia imekhafifisha kwa hivyo hata ikibakia athari athari yake kidogo haina neno inshallah wewe swali na buibui lako la haraja fi hada au swali na viatu vako la bora tu umesugua mguu kwenye ardhi ile buibui bora tu kulishikilia uliliachilia likagogota kwenye ardhi safi ardhi safi alafu lishakugota kwenye ardhi safi basi inshallah taala yajuz madamu limekuwa kavu halijakuwa maji maji ikiwa bado buibui na maji unyevu unyevu na najisi sasa hapo ndio itakulazimika uliyoshe kabla ya kusali nalo hii ndivyo sheria inavyotaka kwa hivyo tahara ya ardhi si asli ni far'a ni kitando al-asl ni tahara ni ya maji alafu tahara ya ardhi ni usaidizi ndio maana ikahafifishwa kuhusu mchanga lakini maji haikuhafifishwa lidhalika nitaapa mfano wa pili sheria imeturuhusu kufanya istijmar kufanya istijmar ukienda haja kubwa au ndogo yajuzu kutumia mawe au makartasi kujipangusa na yule aliyetumia makartasi hizi za tishu au akatumia mawe au chochote kujipangusa kwa haja kubwa huwezi kunambia mimi ni sawa sawa na akijipangusa kwa maji lazima itabakia athari ikiwa anajipangusa kwa kartasi au mawe lazima itabakia wa maadhalika sharia imekwambia nenda kasali baada ushajipangusa tawadha kasali hata kama itabakia sehemu kidogo ile husameheka kwa sababu gani tahara ya asli ambayo haisameheki huwa ni ya maji peke yake lakini mtu anayetumia maji amekwenda haja kubwa akajiosha ikiwa bado amebakisha athari huu ni lazima arudi ajioshe tena upya mpaka ahakikishe ile sehemu imesafishika kwa hivyo ni, tofauti na wanayetumia tahara ile badala ile tahara mbadala ile imehafifishwa kidogo kisheria kwa sababu si asli hadha hii mifano iko kisheria kwa hivyo naye mwanamke hivyo ni hivyo hivyo Hata kama buibui lake litakuwa na uchafu uchafu litakuwa na haina shida. Wewe swali wala hulazimishi kulivua kwa sababu limegogota na ardhi safi na ile ardhi safi mtume asema huitahirisha lile buibui lako. Kwa hivyo hakuna tabu au ile nguo yako uliyoivaa hakuna tena kuleta udhuru kwamba oh laingia najisi ama oh itakuwa chafuka hiyo si udhuru ukubalika kisheria طيب kifungu kingine faida nyingine <clears throat> ambao ni faida ya tano وفيه حديث yaonesha vile vile وفيه أنه إذا وطئ الرجل على المكان القذر حديث دليل يكونيشا لو mguu wako utakanyaga sehemu ya najisi طبعا si kwa kusudi lakini kukanyaga najisi kwa kukusudia hadha haram la yajuz lakini tu bahati mbaya watembea barabarani mara mguu umeingia kwenye najisi ka umekanyaga sasa idha wati arrijlu ala almakan alqadir mguu ukikanyaga kwenye sehemu ya najisi la yajibu alayhi ghaslu alqadam si wajibu kwake yeye kuosha ule mguu illa an yakuna ratban isipokuwa pinde atakusali kiwano ule mguu na maji maji bado najisi iko fayaghsilu ndo ataosha ma asabahu ile sehemu anajisi wawe ghairu kwa hivyo mathalan watembea barabarani umekanyaga choo cha paka ama cha mbwa ukasugua mguu wako na ardhi kausugua kausugua mguu bila kiatu sasa nasema mguu bila kiatu ukausugua na ardhi sharia haikwambii nenda kaoshe na nenda kaoshe tena na maji baada ushasugua kwa ardhi sasa kaoshe na sharia haijakwambia hivyo madamu mguu wako umeusugua na ardhi yatosha kwenda kusali Allahumma illa an yakuna ratban isipokuwa kile kipindi utakuswali bado mguu usikia una maji maji ya najisi ikiwa una maji maji haujakauka basi sasa hapo ndio utauosha kabla ya kuswali utauosha kisha ndio uswali wazi kwa sharia imetukhafifishia kuhusu tahara ya ardhi <coughs> ukikanyaga najisi kwa kiatu au ukikanyaga kwa mguu ngozi mguu yako ya mguu ukakanyaga najisi basi unapangusa unapangusa tu na ardhi ni mkojo ni haja kubwa umekanyaga pangusa tu ardhi basi alafu nenda kasali si lazima uoshe mguu wako kwa sababu ardhi hutahirisha tahara ndogo si kama ya maji na hata ikabakia sehemu kidogo sheria imekusamehe wacha wasiwasi wacha ina hii yote ni kukata wale wenye wasiwasi oh mimi nasikia harufu oh nasikia hivi wewe swali wachana na kushughulika na mambo mengine ambayo kwamba haukutumwa kupakura mambo hayo hayo ndo mambo mwisho huzaa wasiwasi na ugonjwa kama huo kwa hivyo na ukishiriki mambo hayo mwisho mtu atakuwa hutembea kama matandu ule ule nkabuti tembea hivi eh maana hata kugusa tena chini akanyagapo au na yeye eh, sasa akanyaga najisi utafikia kiwango hicho atafanya maradhi ya wasiwasi awe utembea kama ule mdudu wa nkabuti kwa sababu gani hataki vishigino vyake viguse ardhi mara hataki mguu guse ardhi hii yote ni wasiwasi wake sharia imekwambia ukikanyaga bahati mbaya najisi ule mguu wako kwangura kwa ardhi endelea na shughuli zako wala hukuambiwa uenda ukaoshe tena mguu isipokuwa tu ikiwa ile najisi ni nyingi bihaithu umekangura mguu na bado haijakauka bado ina unyevunyevu sasa hapo ndo utaosha umalizie kwa maji hadha hu sadisan سادسا <clears throat> نتيك فايدة ذا حديث يسيطة موقعما تكوميها هابو وفيه نتيك فايدة ذا حديث أنه لا يتوضأ من الموطأ وفيه أنه لا يتوضأ من الموطأ من النجاسة hadithi ni dalili ya kuonesha si lazima utawawe si lazima utawadhe minal mutai kwa sababu ya kwa, kwa kitu kilichokanyagwa anajisa ambacho ni najisi yani wewe umetawadha sasa hivi na udhu wako sahihi umetembea waenda kuswali umekanyaga mkojo wa mtoto mtoto mtoto mchanga amekojoa ukaguu lako ukaingiza kwenye mkojo udhu wako sahihi haujavunjika wewe nenda tukaoshe mguu kwa sali haukuambiwa sasa achi na udhu wako pia umebatilika ha anayekanaga najsi udhu wake ni sahihi haujamtoka udhu hautoki kwa sababu ya kukanaga najisi iwe najisi ya mbwa najisi ya paka najisi ya binadamu madamu shatawadha udhu wako kamili guu lako likaingia kwenye najisi nenda tu kaoshe hiyo najisi au kwangura mguu wako na ardhi uendelee na shughuli zako na udhu wako ni sahihi wala huambiwi nenda ukatawadhe sheria haijakwambia ukatawadhe kwa hivyo ina maana kukanaga najsi baada ya kutawadha haivunji udhu kukanyaga najsi baada ya ushatawadha haikuvunji udhu ni wewe tu ioshe najsi alafu uende ukaswali hukuambiwa utawadhe tena wala usali mara pili wala uswali eh, utawadhe tena mara pili uanze kujenga wasiwasi tena ha haina haja asema Abdullah bin Mas'ud umekuja inda Tirmidhi hadith Abdullah bin Mas'ud asema Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asema hu sahaba tulikuwa tukiwa pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam la natawadha'u min almuta'i hatutawadhi tukikanyaga najisi ile najisi inayokanyaga na mguu wetu hatutawadhi tusugua na ardhi tusali tu au tuosha tusali lakini haambiwi mtu akatawadhe na mtume yuko yuwaona sasa wewe nani ufanye wasiwasi tena baada ya hapo ili tukio mtume alikuwa akiwaona masahaba wakifanya bali yeye ndo aliamrisha sugua mguu wako na ardhi ingia msikitini sana. hadha hu hakusema nenda ka katawadhe mara ya pili lidhalika hii ndo hukumu ya kisheria kwenye masala ya mtu aliyekanyaga najisi udhu hauvunjiki kwa sababu hiyo wewe nenda kaoshe najisi yako alafu uswali au sugua na ardhi alafu ukaswali hadha huu hizo ndo baadhi ya fawaid ambazo kwamba iko kwenye hadithi hii ya Umm Salama radhiyallahu anha wa ardaha tuchukue na hiyo inayofuatia tu ya pili hadithi ya 17 hadithi ya 17 asema mwenye kitabu asema muallif wafaqahu Allah ta'ala wenye unwani ya hadithi jamalu wajhiki jamalu wajhiki urembo wa uso wako wewe mwanamke la yuqaranu haulinganishwi bijamali qadamaiki kwa urembo wa nyayo zako za miguu alaysa kadhalik na hiyo ndio kweli mwanamke huwezi kulinganisha urembo wake wa uso na urembo wake wa miguu atisa sawa lazima uso utakuwa ni mrembo zaidi kuliko miguu hadha wazi warijlu naguu warijlu warajul na warajulu na mwanamume yuftanu biqadamaiki huwa aweza kufitinika akiona nyao ya mwanamke alaysa kadhalik eh unasikia kila wanaume wako sawa kuna wanaume wengine wana maradhi ya moyo wana maradhi ya shahwa wakiona tu nyao ya mguu wa mwanamke tu خلاص ishamharikisha shahwa mzima hatulii tena mpaka mtafute kumjua nani bali hata mnyayo ya miguu wengine wakisikia sauti tu mwanamke ufanye maradhi ya moyo hakifu akiona miguu kifu akiona miguu eh maujuda hapa kwa hiyo wanaume hawako sawa kwenye shahwa zao wengine wakisikia sauti ya mwanamke tu ufanya maradhi moyoni kifu akiona mguu sasa akwambia fa kaifa biwajhika kifu wanaume sasa waone uso wako ikiwa mguu wako umeambiwa ufinike hata kama utaingia najisi nguo na ingie nguo najisi lakini usifungue mguu vipi leo uweke uso wako wazi alafu utembee wanaume kuangalia makubwa si makubwa makubwa bila shaka haya ni makubwa zaidi kwa hivyo kwa mwanamke ni haramu moja kwa moja kutembea uso wazi ni haramu moja kwa moja kutembea uso kwa sababu haiwezekani sharia itwambie sisi mwanamke amehalalishiwa isbal aburute ngoa yake kwa ajili gani ya kustiri tu mguu kisha sheria ile ile imwambie fungua uso ukitembea itakuwa hii sheria itakuwa kwa Mungu hii <laughs> itakuwa kuna shida hapo vipi Allah akwambie finika miguu yako hata kama najisi itaingia nguo wewe ifinike miguu alafu Allah yule yule akwambia fungua uso hai la yuqal hadha alqawl la yuqal aslan haya maneno utajua wazi moja kwa moja ni mambo ya batil ambayo kama yambaghi mwanamke kuyafanya kwa hivyo mtu asije akashawishiwa akapambiwa mambo mengine akaambiwa ah kuna neno bwana ah sema kuna neno sharia haiwezi kuamrisha mguu ufinikwe kisha iamrishe uso uachwe wazi na sharia yajua baina mguu na uso uso ndo mrembo kuliko mguu itakuwaje kwamba ile ambayo si mrembo finika na ile ambayo urembo zaidi kwamba wache wazi hii sheria itakuwa sheria ina shida bila shaka itakuwa shida fulani hapo lidhalika hii amekuuliza ni kama suala lakini fil hakika ni jibu yani akwambia haiwezekani sharia ikwambie finika miguu fungua uso kwa sababu mwanamume ufitinika kwa uso zaidi kuliko kufitinika kwa mguu wa mwanamke hadha wazi na kila mtu anayo bidalili na ikiwa zaidi mwanamume hufitinika kwa miguu mbona mwanamke akitoka hurembesha uso hapambi miguu yake wewe mwana mwanamke ankana kioo amekeza kwenye miguu huyo huyachonga? atatunda kioo achonge uso lesh yuwajua yakini kwamba huu uso huu ndio upeleka wanaume mbio na ndio maana atakaa kwenye kioo au chonge ule uso wala miguu haishughuliki. aweza kaibandika socks au kaenda zake lakini muhimu uso wake kwa hivyo haiwezekani sheria hii ya hikma ikwambia huo uso baada ya kufanya hivyo na wao haiwezekani hii sharia ni kinyume na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala sikiliza hii hadithi ya Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma qala sema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anazungumza na masahaba wa kiume lakini masahaba wa kike walikuwa wako wanasikia msikitini akawaambia wanaume man jarra thawbahu khuyala yoyote katika mwanamume atakaye kuvaa nguo ndefu mpaka ikaburuta jarra eh mpaka ikaburuta chini kwa kibri lam yanzur illahu ilayhi yawm alqiyamah kesho kiyama Allah subhanahu wa ta'ala hatowaangalia wanaume hawa kwa jito la huruma yani atawaangalia kwa jito la hasira hatowaangalia kwa jito la huruma kabisa atawatazama kwa jito la adhab na la hasira kwa hivyo yoyote mwanamume anayevaa isbal mpaka nguo yake ikapita jito la mguu mtume sallallahu alaihi amemkemea makameo hayo makali na imekuja hadithi nyingine ma asfala alka'baini fa finnar ما asfala الكعبين min alizari ففي النار nguo yoyote itakayokuvuka jito la mguu nguo ya mwanamume ni ya motoni yani atakwenda kuchomwa nayo kesho akhira ile sehemu iliyovuka atachomwa na moto wa jahannam aliyambil sasa ummu salama aposikia hadithi akashtuka maana wao wanawake wanavuruta mkia nyuma kidogo ya nguo ili kufunika miguu akashtuka aliposikia mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba isbali ni haramu isbal ni haramu kurefusha nguo ni haramu faqalat ummu salama pale pale akauliza ummu salama kaifa yasna'u an-nisaa'u bidhuyulihinna maana sisi anambia rasulullah wanawake tutavuruta sasa na leo umeharamisha isbal sisi wanawake ambao kwamba tuvuruta manguo kufinika miguu yetu wafanye nini na ile nguo iliyozidi sasa ile zaidi ile sehemu iliyozidi kwenye mguu wafanye nini waikate ama waiwache yana atakuuliza je hii hukumu yatuchanganya sisi wanawake ama ya wanaume peke yake faqala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kuhusu wanawake yurkhina shibran wao wateremshe ngoo yao kutoka jito la mguu kipimo ni kuanzia jito la mwanamke la mguu mpaka kwenye ardhi aeke shubiri moja aongeze shubiri moja eh shubiri inajulikana kidole cha gumba na kidole cha katikati hiyo ndio kipimo cha shubiri sasa kuanzia jito lako la mguu pima shubiri moja mpaka kwenye ardhi wewe mwanamke uongeze aliposema mtume sallam wanawake kutoka jito la mguu waongeze shubiri moja zaidi ili kufinika mguu qalat musalama radhiyallahu anha eh mwanamke ambaye kwamba ameleleka mazingira ya sawasawa mazingira ya heshima mazingira ya haya mazingira ya ifa akauliza tena akamwambia rasulullah idhan tankashifu aqdamuhun shubiri moja haitoshi wengine wana miguu mirefu hapa tukiongeza shubiri moja bado mguu utaonekana nasema tankashif bado tutakashifika nyayo zetu wanaume watatuona <laughs> Allah eh subhanallah hawa wanawake wa kisahaba na hao wanaume watakao kuwaona walikuwa maswahaba mumeelewa hapa wanawake wenyewe maswahaba wa kiki watu bora wanaume watakao wanaofichiwa hicho kiungo ni wanaume bora ambao maswahaba wa mtume na bado mwanamke kama huyu hataki kuonekana na sahaba mwanamume mguu wake la ilaha illa Allah sisi tuseme nini sisi tuko zama za fitna kama hii si masahaba sisi wala hakuna mwanamume sahabi sahihi bali wanaume hata hatujaomba kuona tuoneshwa wewe hata nani katika wanaume aliitisha kutazama hakuna aliyoitisha lakini waona bure bila hata kuitisha kwamba wataka kuangalia kitu sallallahu alafia wasalam hii yaonesha namna gani tulivyokuwa duni duni duni kwenye malezi na wallahi kiumbe cha mwanamke asipolelewa vizuri hii ni hatari ya taifa zima wallahi aweza kuangamisha taifa lote mwanamke ndio mtume sallallahu alayhi akatambia inna awwala fitnati bani israil kanat nisa ma kana birijal walikuwa ni wanawake chanzo wakaangamizwa bani israila wote kwa hivyo taifa lote hili laweza kuangamia akiwachwa mwanamke rebwe akawachwa kwamba wewe nenda utakavyo wallahi tuenda kwenye maangamifu na hii ndo hali tunaelekea nasallallahu alafwa wasatr lakini wallahi tuenda kubaya leo huyu mwanamke wa kisahaba umma yetu ummul mu'minin tena ni mke wa mtume ambaye hakuna mwanamume aweza kumtamani kwa, kwa imani walionazo na haya zao wazi maana Allah sema mama zetu wa maadhalika atakakufinika nyayo zake kwenye watoto wake ambao ni waumini wa kiume wote usimuone la ila leo hii wata nyayo yani hama sahaba wao walikuwa kiuliza nyayo sijui leo wangeona zifua ziko nde mapaja yako nde magoti yako nde miundi iko nde nyele ziko nde mimi nafikiri wangezimia wakafilia mbali kwa ile kushtuka kuona hali mwanamke leo anavyotembea ndo nimeambiwa mimi baadhi ya watu wameniambia kwamba kuna wazee zamani waliona tu kidogo tasahul ya hijabu kwa upande wa kiki mzee mwingine zamani na alikuwa na nia ya kwenda haji kuhiji akashtuka ule mzee la ilaha illa leo mwanamke amefanya hivi akasema ya rab mimi naenda hija kuhiji nitukua roho yangu nisirudi tena maana haya mambo niliyoyaona huko wanawake wameanza yani siwezi kuyatazama na alikuwa mjikashifu kidogo na naam akaenda haji Allah akamtukua kafa huko huko asema sitaki kuyaona haya mambo yaloanza na si wazee wa mbali na wazee wa karibuni si mbali sana ilikuwa bado ile haya na stara iko lakini leo maalasaf shadid tumbakia ni visa twasimulia ni visa tu leo za kupumbazana kwenye madarasa basi lakini kwenye hakika ya waqi tuwaona hayatekelezeki sasa alipoomba ziada ummu salama mtume akamzidishia akamwambia basi kama mkiongeza shubiri bado maonekanwa ongezeni kira kizima kira ni kutoka kwenye vidole mpaka kwenye kiwi kiwi eh mfupa wa kiwi kiwi ni hapa unatawala mwisho sehemu ya mwisho ya kuosha ya mkono kwenye udhu itwa kiwi hii mfupa hii ndio itwa kira dhiraa moja ongezeni dhiraa moja nzima ongezeni dhiraa moja nzima ikiwa shubiri haiwatoshi ongezeni ile mkia wa nguo itiririke mpaka shubiri nzima alafu baada ya shubiri msizidi tena ndo akasema wala yazidna alayhi kwa sababu hata mguu wa mwanamke ukawa ni mrefu vipi ukiongeza shubiri moja utafinikika zaidi ya shubiri moja msifanye hiyo ni israfu sasa msifanye mwisho fanyeni shubiri kwa hivyo mwanamke atapima kuanzia jicho lake la mguu mpaka kwenye ardhi kiraa kizima hadha afdal kwa hivyo ina maana isbali ya mwanamke iko aina mbili wenye ile kadri ya ijza ile ya kutosheleza nao kuongeza shubiri moja akitaka ukamilifu na ubora zaidi mwanamke aongeze kiraa kiraa ni afdal kuliko shubiri ili kwa sababu isitiri zaidi isije ikafungweka mguu wake rawahu abu dauda wa tirmidhi hadithi imepokea imam daud wa tirmidhi ni kweli ummu salama huyo radhiallahu anha anayeuliza kwamba aongezewe nguo kufunika mguu ummu salama huyo aweza kutoka uswazi Haweza? Haweza. <laughs> ikiwa yeye wauliza mguu usionekane bila shaka hawezi kuuliza uso kwa sababu ajua uso ni kitambo ni ufiniko na ndio maana suala yake haikuja kuuliza uso aliuliza miguu tu kwa sababu uso ni asli dasturi ufinikwa toka kitambo kufungua nyuso wanawake imeanza karne ya tisa tu dhakara hadha al-Hafidh bin Hajar rahimahullah asema jambo la wanawake kutembea wazi lilikuwa hakuna kabisa kwenye ulimwengu wa Kiislamu imeanza karnu tasa fi misr misr huko ndo kulikuanzia fitna fitna hii ilianzia misri karne ya tisa ndio wakaonekana wanawake wameanza kutembea nyuso wazi ilikuwa haijulikani hii kauli kwenye ulimwengu wa Kiislamu hadha kwa hiyo hii ni hadithi fihi fawaid hii hadithi imebeba faida kadhaa tazisoma haraka haraka kulingana na wakati الفائدة الأولى أولا تولزي معنى حديث كلمة بعض كلمات ذا حديث قوله البسيمة من جر ثوبه يعني أسبل أسبل فاني إسبال كونغوياك كأني كزيدش من جر ثوبه يعني إسبالا خيلاء يعني كبرا kibran kwa ajili ya kiburi Paulo aliposema bidhuyulihinna bidhuyulihinna ay biatrafi athwabihin aldhayl ni ile tarafu thawb ni ile ncha nguo inayozidishwa kwa nyuma قوله يرخينا يعني يدنينا يدنينا كزيديشا يرخينا يعني يدنينا كزيديشا na kuongeza hizo بعض baadhi ya kalimata zinahitajika kutafsiriwa kwenye hadithi الفائدة الأولى كتك فوائز الحديث الحديث دليل على تحريم الإسبال للرجال دون النساء دون النساء الحديث دليل ني حديث دليل على تحريم الإسبال كحرمش إسبال للرجال كونومه mwanamume bila shaka ni haramu kuvaa nguo yake kwa isbal na isbal ni nguo ya mwanamume ivuke jicho la mguu mfupa wa mguu kizidi ikivuka hapo sasa mwanamume amefanya haramu kuvaa nguo kama hiyo duna nisa kinyume na wanawake wanawake wao ni lazima wafanye isbal ni lazima mwanamke avae nguo kwa isbal mwanamume ni haramu hivi ndivyo sheria inatofautisha lakini mwanamke ni halali tena aongeze shubiri ama dhiraa nzima isbali yake iwe kiwango cha shubiri au isbali yake iwe kiwango cha dhiraa au kiraa kizima ثانيا فائده pili ya hadith وفيه أن المسبلة حديث yaonesha kwamba mwenye kuvaa isbal katika wanaume yuadhabu bithawbihi yawm alqiyama ataadhibiwa na ile nguo yake iliyozidi atakwenda kuchomwa nayo itageuka ni moto utamteketeza miguu mpaka atubie ajue kweli ثالثا katika faida hadithi وفيه وفيه أن إسبال النساء على نوعين على نوعين إسبال يا نواكي مغوانيكا أين ميلي القدر المجزي kiwango cha kwanza ni ile isbali inayotosha inatoshelea inaruhusika kisheria kiwango cha kuruhusika nayo aniyurkhiaha shibran ni aongeze shubiri hii ni aina ya kwanza isbali ya mwanamke ambao lao atafanya hivyo hajafanya makosa القسم الثاني أين يبيل إسبال mwanamke القدر الكامل القدر الكامل ni mwanamke afanye kamal ataka kitaka ukamilifu na bora na fadhila zaidi an yurkhiha dhiraan au iongeze ile nguo kiasi ya kiraa kizima hiyo ni bora kuliko kuongeza shubiri moja ذكر hadha alhafiz min hajar rahimahullah fi alfath na hiyo ni faida ya tatu rabi'an faida ya nne wa fihi وفيه النهي عن الإسراف في libas lengo la sisi wanaume kukatazwa asbali ni kwa sababu pia ya kufanya israfu ya mali ile nguo ile nchi itakazokuzidi ya nguo yote mpesa na mwanamke akivuruta zaidi ya kiraa akaweka kiraa kimoja na nusu au dhiraa mbili ikamkia mrefu yote ile iliongezeka ni pesa na ni israfu kwa hivyo hadithi yakataza al-israfu fil libas kuvaa mavazi kiisrafu ndio maana tukakatazwa isbali wanaume kwa sababu isbali ni kibri nani israf yani isbal imebeba madhambi mawili kwa wanaume kwanza ni kibr pili ni israf waliaadha billah kwa hivyo hadithi imekataza israf fil libas kufanya israfu kwenye mavazi faida nyingine ya hadithi ambayo ni faida muhimu wa fihi anna al mar'ati awratun amama ar-rijal anna أن al المرأة kwamba nyayo ya mwanamke nyayo ya mwanamke ya mguu auratun ni uchi amama rijal mbele ya wanaume ambao ni ajnabi <coughs> mwanamke akikashifu miguu yake mbele ya wanaume ajnabi ajue amekashifu aura katika mwili wake ambayo yafaa istiriwe na hii iko wazi kulingana na hadithi maana mtume amewaambia ongezeni shubiri malengo ya kuongeza shubiri au kiramin ni kufinikwa ule mguu usikashifike mbele ya wanaume na hii iko wazi kwenye hadithi yaeleweke sadisan <coughs> katika faida ya hadithi وفيه أن وجه المرأة عورة أمام الرجال وفيه كتك فايدة حديثي أن وجه المرأة كما أوصو منامك عورة نئوش أمام الرجال بلي ونوم أجنبي mbele ya wanaume ajnabi فإذا كان القدم عورة تستر ikiwa nyao ya mguu ni aura mtume alisema isitiriwe falwajhu min babi aula uso basi ni mbabi aula ni uso ikiwa sharia itaamuru nyao yako ya mguu isitiri kwa sababu isionekane ni aura maana kama si aura mtume angesema isitiriwe si si aura <coughs> toka alipomrisha isitiriwe ni kuonyesha miguu ni aura kwa hivyo mimbabi aula wa aula kwamba uso ni aura zaidi kuliko mguu na ndio mahali pa fitna ya wanaume wengi ni uso <coughs> lidhalika kisharia ukenda kumwangalia mwanamke ambao umemposa utamtazama uso na wazi hakuna mwanamume hata mmoja anakwenda kumwangalia mwanamke kimposa ambaye ngoja ngoja tukufungulie miguu angalie na nitakubali ah hakuna ukifunguliwa miguu eh mimi sijamuona usura akamwambia ah si lazima wewe tazama miguu uende mimi yakubali hakuna atakayekubali kwa sababu uso ndio mahalu jamali rijal wanaume mwanzo wanavutwa na uso ndio maana sheria ikakwambia ustiri usiuone uso mpaka ukienda kumposa mwanamke tu ndio umehalalishiwa sasa kumtazama uso wake bado tu watu hawajafahamu kwamba uso hati ni aura na mambo yote haya hadithi ileweka <coughs> na kushindana ah, acheni bana mambo yenu umezidi nyinyi mna shida nyinyi wanawake nyinyi mna shida sana mjifinika finika sana subhanallah subhanallah huyu ni mtu wata dini amekosa hata maadili hajui dini la min qarib wala min ba'id lakini wakati wa jahilia wakati wa jahilia kabisa wanawake kabla ya uislamu walikiitwa dhawatul khudur au alawatiq walio nyuma ya pazia wakati wa jahili hata uislamu hujaja <coughs> kwa mtu wasichana wake akishakubalighi kuna chumba ndani ya nyumba hutengwa ikichumba cha wanawali tu ufungwa pazia hakiinuliwi akiingia mke akiingia mume haambiwa hawa ni dhawatul ukiuliza nani aliyo kwenye mapazia tambia dhawatul khudur wanawali wanaositwa nyuma ya pazia yani hawaonekani hawaonekani mpaka ukitaka kwenda kumposa sasa ndio sharia imekuruhusu umeone uso hapo ni wakati wa jahiliya na Uislamu ukaja ukayakiri mambo haya na ukamwamrisha mwanamke ajihifadhi na ajistiri uso wake mbele ya wanaume asionekane lakini leo ukimwambia hapo mwambie mwanamke sheria atakwambia eh kwanza mapia ataanza kuyasikia mihaya eh kwa sababu wewe hufungui zitabu utasikia nini huji madarasani ukasomeshwa utasikia ukiwa nyumbani usikizana shidi anashidi hayaimbi mambo haya anashidi itakwambia ufungue uso si ufunge uso sasa wewe sio kila ambao hukulisikia ndo si dini ah hiyo si dalili wewe hukulisikia ndo lisikie sasa leo kuanzia na leo lisikie uelewe kwamba haya mambo hayafai wazi hii ndio inavyotakana mu'min akisha kujua haki kufanya <coughs> wafihi katika faida ya hadithi fadhilatu nisaa sahaba yaonesha ubora na fadla ya wanawake wa masahaba walahunna wama lahunna min al na zile tabia nzuri walionazo miongoni mwa al-iffa ni kujiziwia kutomtamani mwanamume walikuwa hawatamani wanaume wa watu walhaya na haya wasatir na stara wallahi mimi nawaambia mwanamke hurembeshwa na haya yake na stara yake wallahi waulizeni hata mkauliza wale wanaume mafasik wale kwenda kuteza nje na wanawake kila aina mwambie kwa nini ukitaka kwenda kuoa wewe unaenda kutafuta ule uliohifadhika nyumbani na ukaficha fisqi yako huku waficha tarehe yako utakuisema na ukitaka kwenda kuoa aende kwa kwa barabarani utaenda kumtafuta ule uliofinikwa nyumbani لانه yaarif anajua kwamba urembo hakika mwanamke ni ile haya na ile ifa na ile stara alionayo yule mwanamke hata kama kisura wewe mtazamo wako wasema si sura mzuri huo ni mtazamo wako wewe lakini ukitangamana na yeye yubarikullahu lakuma ويخلق بينكما المحبة والرحمة والمودة والعفة والستر وغير ذلك yote yatakuja mpaka utashangaa namna gani dhukira hukia katika tarjama babake imamu Malik rahimahullah alioa mwanamke lakini akiingia dukhul ndani yule mwanamke hakumridhisha kabisa hakumtaka moyo wake kabisa akafikiria kumuacha akafikiria ah mimi bwana sijamtaka huyo mwanamke yule mwanamke akamshika mkono akamwambia kwa sani yako wewe usiniache kivovote hata kama utaniolea mwingine lakini mimi usiniache madam ushanioa naomba unisubirie hata kama sitokuridhisha mengi e, sura au nini takuridhisha kwa mengine asema fasabartu nafsi nikajisubirisha nafsi yangu akatangamana naye akazaliwa al-Imam Malik rahima akamzaa mwanamume au barobaro ambaye kwamba imamu leo anaitwa imamu dar al-hijra imamu dar al-hijra imam Malik rahimahullah rahmatan haya kama hangesubiri na akaumba Allah mapenzi baada ya pale akawa ndo hakuna mwanamke anayemthamini kama yule mpaka watu wakitazama sasa ah washangaa huyu bwana amependezwa na nini pale wanawake bia naye inaweza kuulizana sengine utaona hali kama hiyo kwenye maisha lesi kadhalika wale wanawake ah mwanamke hatani hakae ni mtu avutia lakini kwa nini mwanamume yani hareweki naye watu wengine sengine waulizana eh hadha sir lian alqulub baina yaday alrahman yuqallibuha kayfa shaa hizi nyoo ziko mikononi mwa Allah zigeuza Allah aweza kutia mapenzi ukampenda mwanamke watoto akasema usi mwanamke na ule wewe unayemwona mwanamke mzuri Allah akamtia chuki mtu kwa kila kila endayo humtoka hapo huo kwa sababu nyoyo hupelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ndo anaumba mahaba pale ndani ya moyo akaumba rahma akaumba mapenzi kwa hivyo mwanamke hangaliwa akhlaq zake zote hangali kitu kimoja tukamchukia ukaachana naye la fakir fi nafsik sabir nafsak hata kama kitu fulani katika yeye hakikuridhisha fikiria kuna mengine mengi yatakuridhisha thumma baada muda utaona Allah ameingiza mapenzi baina yenu na huruma na masikizano na ghairi dhali kwa hivyo Allah Allah dini yetu ya Kiislamu ni dini yataka mujtama safi uliotakaswa na uchafu na ndo maana ikamwambia mwanamke akitoka ajifinike kutoka utosi mpaka kucha na haipatikane usafi wa mujtama mpaka mwanamke atoke hivi na wallahi nawaambia wanawake waendelee kutoka hivyo wanavyotoka lakini hakuna siku tutapata mujtama hata siku moja tupate mujtama mzuri wa raha ikiwa wanawake hawatojistiri hivi <coughs> lakini watakuja wengine wawachozee wawaambie hawa ni mutashaddidin hawa hawa wamezidi bana watakumbana mwanamke wataka kumtia ndani mwanamke toib wataka kuwasikiza hawa wanaambia kwambia utoke nje wasikize uzuri ah mashallah mwanamke acheni atoke bwana acheni atawala acheni afanye hivi hapo ndipo chanzo cha maangamivu yaanza wallahi mtume wetu alayhi salatu wasalam haya ndo maneno aliyotuambia idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi mtume sallallahu alayhi wasallam asema jambo likitegemezwa ambaye si muhusika fantadhiri saa tarajia kiyama sasa hivi chasimama kunapochukuliwa mambo ya jamii ya utawala na upelekaji na mwenye akaakilishwa aka, nayo mwanamke afanye akatolewa nyumbani kazi yake muhimu nyumbani akaiacha ya kiama chaja ndo hiki kiama tunachokiona sasa barabarani hiki niko kiama mtume alitwambia kitakuja chaanzia hapa barabarani na kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuna makubwa zaidi kwa hivyo wewe mwanamume na mimi hapa nataka kusema jambo moja kufunga darasa siwalaumu sana wanawake kwa sababu mwanamke ni kiumbe ameumbwa na Allah hawezi kukaa bila mume hawezi maumbile ya mwanamke hautapata mwanamke anakaa bila kuwa chini ya mwanamume hakuna hakuna imma chini ya babake au chini ya mumewe au chini ya babu yake au chini ya ammi yake lakini hakuna hata siku moja mwanamke atajitosheleza kuishi peke yake kwa sababu si maumbile Allah laumba kwa hivyo ina maana wewe ulioachiwa mwanamke chini yako wewe ndiyo mbaya na ndio una shida kama wewe ni baba wa nyumba au ni mume wa nyumba kwa nini kwenye nyumba yako kwatoka wanawake wanavaa mavazi hayo na wewe uko wapi kwa hivyo wabaya zaidi kwenye hii babu ni sisi wanaume ambao tumewatayarishia mazingira wanawake ya kwenda kuwa fitini watu nje kwa hivyo kwanza makosa ni wewe mwanamume utapata kwa nini hukumfinika hijabu yako ukamilifu mkeo au binti yako wengine uzungumza mambo ya kipuzi kabisa ati eh, binti yake anatoka wazi wazi wala hajali ati hatia ameambiwa ati shule ameambiwa vai hivyo. Kuna shule ya kufundisha watu kwenda tupu? Mimi sijasikia shule hiyo. Hiyo si shule ya kishetani, si shule hiyo. Ikiwa shule itamrisha mwanamke avae mavazi hayo, ina maana haya mambo ya kijini si shule tena. Wewe mtoe mwano vizuri, mpeleke mahali atavaa hijabu nzuri. Takuta saa nyingine wallahi mambo tasaf an wanawake wetu wa Kiislamu wanavovishwa mavazi mabaya na sisi tunkaa acha tafukuzwa asipovaa mavazi mazuri wallahi utakwenda kujibu masuala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ulimuata binti yako au mkeo akatoka wazi hayo ndio utakwenda kujibu kesho akhira ikiwa sasa ujifanya huyaoni utakwenda kusimama mbele ya Mola wako kwa hivyo mwanamume ndiyo msingi wa kuharibika mwanamke wewe ukiona mume ukiharibika maadili ukakosa haya ukakosa akhlaq ukakosa wivu basi tarajia mafasad tu kwa wanawake na mabinti hadha hu fallah allah naktafi bihadha alqadr takoma kwa hapa insha Allah taala kwa leo